بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المؤمنين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braća, cijenjene sestre, mi smo na drugom času Ahibuna, dakle kao što smo najavili od vrijeme Tekaj, prosto nam je došao naš brat Žamil Adić, a govorit će o temi, dakle tema, tema je smrt, pa poslušamo nekoliko riječi.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 Braći i sestre, nema čovjeka. Nema živog bića. Kažemo, nema čovjeka, a isto tako nema živog bića, a da neće osjetiti smrtne muke i da neće okusiti šta znači smrt. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala kullu nefsin da iqatul maut. Svaka kuća posjetit će smrt. I bit ćete vraćeni svome gospodaru i on će vam vaše plate nadoknaditi. Tamo ćete naplatiti. Čovjek navikne da spava na jednom mjestu. U kući. Na svojoj postelji. Bez obzira kako ona bila. Ali samo jer promijeni jednu noć drugu postelju a ne može u rahatluku da zaspi. Zašto? Zato što je promijenio. Promijenio je situaciju, promijenio je postelju, jer svaka promjena čovjekovo tijelo zemirava i iritira kao što zemirava čovjekovu dušu. A zamislite čovjekova duša je vezana za tijelo 60 ili 70 godina. Koliko se ona navikla na tijelo? Kada dođe vječni rastanak, naombe mnyaarufu zusuni katana fakat bude tijelo legovom kabor kabori će tek onda se navići na novu atmosferu i na novu situaciju. Zato kaže jedan pjesnik u arapskom jeziku kaže faratu موضع مرقدي تفارقني السكون القبر أول غيبة قل لي بالله ماذا يكون Kaže, ja sam samo jednu noć napustio svoju postelju. I nisam mogao da zaspijem, trenutao sam se a, na desnu na lijevu stranu. Prva noć u kaburu, braćo i sestre. Šta li će tamo tek biti? Kako li će tek onda se najveći čovjek nakon što nikada tako nešto prije toga nije doživio. Zato, braćo i sestre, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je posticao ashabe da se prisjećaju smrti jer ovaj dunjaluk pun je iskušenja koja čovjeka zadešavaju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i nadahnuo njegovu dušu, dao ti kao potrebu da voliš određene stvari na njemu. Te stvari koje su vezane za strast čovjeku, čovjekovu, koju ima čovjek i žena u sebi, braćo i sestre, udaljava čovjeka od Allaha, od namaza i od zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, braću i sestre, uljepšano ljudima, pa ljudi vole iz strasti, vole žene. Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže, ektiru min zikrin hadi min, hadi min letat al maut. Kaže u poslani sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilježi, imam Nesaija, Ibn Mađe, imam Tirmidhi i kaže da je hadis Hasan. Kaže Allah Poslani sallam, nastojite što god možete više da se prisjećate onoga što će vaše strasti, vaša uživanja prekinuti. Kaže Allah Poslani smrt. Čovjek voli ženu, žena voli čovjeka. To je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I kod čovjeka, i kod žene. Braćo i sestre, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتِ النِّسَاءَ Bojte se dunjaluka, pazite ga se. Jer je varni, obmanjiv, Prevari, zavari čovjek, zavara čovjeka. I bojite se žena, jer je prva bitna, prvo iskušenje kod Benu Israila, kod žirova, šta? Bile su žene. Ne pozivamo u odricanje, ostavljanje sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne pozivamo da se muslimani i muslimanke ne žene, ne. Ali pozivamo braću i sestre da to čovjeka ne odvede od zikra Allahu azzawajal, od namaza, od ibadeta. Jer Allah subhanahu wa ta'ala hvali ashabe koji trguju, koji idu u trgovinu i biznis, ali ta trgovina la tudhihim tijaratun wa la bay'un ta trgovina taj biznis hodanje po dunjalku braćo i sestre ne odvraćaju od zikra Allahu subhanahu wa ta'ala i od namaza. li nasi hopušavati minan nisa u albanin. Čovjek voli dijete da ima. Jeste, voli čovjek da ima dijete. Čak je mahana, manjkavost kod čovjeka da ne može imati dijete. I Allah zna kakve psihoze i iskušenja. Kroz kakva iskušenja i kroz kakve probleme prolazi muž i žena koji ne mogu imati djecu. I to je manjkavost. Mahana kojom Allah subhanahu wa ta'ala iskušava koga on hoće od svojih robova. Daje koga hoće djecu, uzima od koga hoće, daje nekome mušku, nekome žensku, nekome mušku i žensku, a nekom ne da nikako. I čovjek voli dijete. Ali braćo i sestre, ne to da bude zabreka. Da čovjek ostavi zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Aisha radi Allahu ta'ala kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo ezan, Ponašao bi se prema nama kao da nas nije nikad poznavao. I kao da ga mi nismo poznavali. Gotovo. Šalio bi se, jeo bi, bio, ležao bi. Ali kada bi čuo jedan gotovo. Kao da ne postoji mo. Tu je Allah poslani sallahu sallam. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة Čovjek voli da ima novac, voli da ima zlato i srebro, voli da ima marku. Ali, braćo i sestre, mora čovjek da vodi računa da bude taj dinar, ta marka u njegovoj ruci i da on sa njom upravlja, a ne da bude roh, kako rekao Allah poslanik u zemlju, te isabu dinara, te isabu dirhama. Proklet neka čovjek dinara, proklet neka čovjek dirhama. Čovjek voli da ima konje, voli čovjek da ima jahalicu, da ima dobro auto, i tri stvari, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, čini čovjeku život rahatnim. Da čovjek živi u rahatluku, u spokojstvu. Olašavaju ti te tri stvari i život. Hajrli, dobra, poslušna žena, vjernica, muminka. To je najveća blagodat dunjalučka, kako je Allah poslanik Hussanu rekao, dunjalučka. Zatim, kuća. I treća stvar, jahali za prevozno sredstvo, auto. Ali, kako smo rekli, braćo i sestre, u okvirima šerijata. Ona naam, i čovjek voli da ima životinje, imate ljudi koji voli da ima stoku, da ima krabe, da ima ovce. Ali kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zalike metaul hajati dunja. To je sve prolaz dunjaličko uživanje. Wallahu indahu husnu ma'ab. Kod Allah subhanahu wa ta'ala je najbolji povratak kod Allah subhanahu wa ta'ala ono što nije prolazno se nalazi. Zato kaže Allah poslaniku sallam Ehtiru min zikrim hadin ledar al maut Nastojite što god možete više da se sjećate smrti koja uništava i prekida a? ova uživanja. Omer Ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi njegova žena kaže znao bi nekada ući u moju sobu i poželio je da priđe meni kako želi muž da priđe svojoj ženi. I onda bi zaplakao i izašao iz sobe. Kasnije kada bi pitao zbog čega, kaže sjetio bi se smrti. Braćo i sestre, pogledajte orikana. Kako su slijedili preporuku Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer smrt, sjećanje na nju, braćo i sestre, prekida i daje čovjeku granicu Može čovjek biti na ne znam kakvom mjestu, može imati kakav god ugled, može imati dunjavučka uživanja, pare, položaj, ali ako čovjek se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se čovjek prisjeća smrti, to a, neće kroz, kod njega proizvesti da se počne čovjek oholiti, uzisati, da ga dunjavuk obmani, da ga prevari, da ga odmedi od zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allah poslanik sallallahu dovoljna je smrt čovjeku kao pominjač. Brate i sestru, kad smo bili jaki posljednji put na džinaciju? Kada smo otišli da klanjamo bratu ili sestri muslimanki, dženazu, kada smo prišli kaburu da se nadgledamo nad njim i da pogledamo šta nas čeka. Nažalost, imate ljudi koji dođu na dženazu i ta dženaza samo još više im otvrtni srce. Imate ljude koji ne može da se strpi 10-15 minuta da ne zapali. Na dženazi smije se kao da je došao na svadbu. Ako neće tada čovjek smekšati svoje srce, kada će vraćati i sestru? Ako neće tada razmisliti, kada će? Da čovjek misli da će uvijek on dolaziti na dženazu, ne zna da će biti sutra ili prekostra, za malo kratko vrijeme. Taj kome će ljudi doći na dženazu. Zato kaže Allah poslanik u sallam Kuntu nahidu kuman si aliha kubur Fazuruha fa inna tuzakiru l'ahira Ja sam bio zabranio da posjećujete kaburove Sada ih posjećujte Sada ih posjećujte Jer posjećivanje kaburova posjeća čovjeka na ahiret. Posjeća čovjeka na ahiret. jer braćo i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje židove. Sunna qasat kulubum. Min ba'di talik, fe hije fil hijjaro, el ašednu qasva. A nakon što se vidjeli kako Allah subhanahu wa ta'ala oživljava mrtvog čovjeka pred sobom. Pazite dobro. Mrtvog čovjeka. Nakon što su zaklavili u kravu u suri Bekara. Allah im je subhanu wa ta'ala naredio da udare sa dijelom krave po mrtvom čovjeku. Smrt vidjeli pred sobom, mrtvog čovjeka. Nakon što su ga udarili, čovjek oživio. Sa dozvolom Allah subhanahu wa ta'ala. Da kaže koga je ubio. Da kaže im ubici. I to vidjeli svojim očima. Allah nakon toga kaže. Zatim su njihova srca postala ha? tvrda. Postava su tvrda kao kamen, još gori od kamena. Jer ima kamenja koja se raspuknu, Ihman se raspukne ispod njega, proključa Bosna, rijeka. Ali imate ljudski srca, poput srca židova koje Allah subhanahu ta'ala pisao u suri Bekara u slučaju. A? Koja, braćo i sestre, neće se smekšati. Neće se smekšati. Od osobina vjernika, jeste da se njihovo srce smekša, da to kaže Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam u hadithu, pa oko ih postoji razilaženje u pitanju njegove odnostojnosti. Da Allah subhanahu wa ta'ala voli srca koja su anleduha u aratuha, koja su u istom trenutku čvrsta, ali i mehka. Pa kaže šehhul Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi Takva srca su kao ruka, čvrsta. Ali su, pogledajte, mehka. Imaju glav, mehak. A nisu kao noga, koja je čvrsta, ali tabani. Tvrdi. Takvo srce Allah subhanahu wa ta'ala voli kod vjernika, koje je čvrsto, a u istom trenutku mehko. Koje kad vidi bolesnika, braću i sestre u bolnici, ne može ostati ravnodušan. Njegovo stanje ne može biti isto kad uđe u bolnicu i kad izađe iz nje. Allah najbolje zna, ali oto da je jedan od razloga ogromne nagrade koja je došla u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Za obilazak bolesnika jeste i to što korist imaš na prvom mjestu ti dragi brate, cijenjena sestru, kad posjetiš bolesnika. I kad se opomeniš i kad vidiš koliko imamo ljudi koji su poznavali prije samo možda godinu ili par godina babu, majku, dedo, nena, komši, prijatelji, braćovi, i sestre koji su hodali po Dunjanku isto kako mi danas hodamo. Imali te gobe i muke iste kao što i mi imamo. Imali težnje i želje i strasti isto kao što i mi imamo. A danas ni traga i nema u njemu kućama. Nema ni traga na zemlji, niko nije zapisao njegovu ime i prezime. Osim možda na nišanu. Danas, brate i sestro, ti još hodaš po dunjalu. Imaš priliku. Još. Da se povratiš svome gospodaru, Allahu subhanu wa ta'ala. I da ne dozvoliš da sliđenje strasti te odvede od Allaha, od Allahove vjere, od namaza, od zikra, od Kur'ana i tako dalje. Zato je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ashabima Ekfiru min vikrin, hadni uledat, al-maut. Što god možete više prisjećajte se smrti koja prekida svaku želju i svako uživanje. Braćo i sestre, smrt ne poznaje staro i mlado. Razlikuje. Smrt ne poznaje majku i dijete, uzima dijete iz naručja majke, uzima babu i ostavlja jedinima. Allah subhanahu wa ta'ala radi što hoće. On je naš gospodar, imaju ima i Ima pravo da uzme kad koga hoće, na način na koji hoće. Da usmrti dijete, staro, mlado, ne poznaje kraljeve, vlastodržce i podanike, ne poznaje siromade, a? i bogataše. Ali braćo i sestre, kad čovjek čuje prije par dana, čovjek ga spoznavao kod dijete još, a? Sjeo na traktor, otišao kod njih tamo, da dogovori neke jabuke, ili možda čak i šljive, i vraćajući se na traktoru, pijan, padne, padne u komu nisi više probudio. Čovjek pijan preselje Allahu subhanahu wa ta'ala, Čovjek pijan preseli Allah subhanahu wa ta'ala. To je najveći problem, braćo i sestre. Što čovjek ne zna u kakvom stanju će ga Allah subhanahu wa ta'ala usmrtiti. A jedno od značenja kuranskog ajeta, koga svi znate, a? o vjernici, bojite se Allah, nemojte, nemojte umirati nikako drugačije što kao muslimani. Ja je ladina amenu takullah, haqqa tukati, wala tamutunne, illa vantu muslimun. Kažu komentatori ovog kuranskog ajeta Budite u nepre, obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Neprestano u zikru. Neprestano u ibadetu. Pa kad dođe melek smrti, da vas zatekne u stanju pokornosti prema Allahu azzawajal i uzme vam dušu Allah sa vama zadovoljan. I to je nagrada za ustrajnost na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Zato, braćo i sestre, te oči koji čovjek ima, kojima gleda halal i možda haram, ruke kojima dodiruje, noge kojima hoda, a? Sutra, preko sutra, za par godina, pa recimo za sto godina. Ali sigurno je da će doći to. Poješće mikrobi, poješće crvi. A? Pazite. To je nešto pred čim su i najveći umovi ostajali zapanjeni. Osman radi Allahu anhu bi znao doći na kabur i plakati. I više se bojao kabura nego sudnjega dana. Osman, radi Allah, više se bojao kabura. Jer kaže, kabur idem sam. Kažu kabur idem sam. A na sudnjem danu kaže, neću biti sam. Pazite. A to je nešto što sigurno mora doći. Kaže jedan od učenjaka, kad čovjek ne bi bio iskušavan u ovome životu i sa bolešću, niti sa tegobama, sikirancijom, strahom i tako dalje. Kada bi samo znao da mora osjetiti smrtne muke, dovoljno bi bilo da se ne bi nikada mogao razvratiti. Da nikada ne može uživati potpuno. Bilo u dunjaloške blagodati, To je bilo dovoljno. A da ne govorimo što čovjek često puta više pati nego što uživa. Od bolesti, iskušenja, sikirancije, neka će me koristiti da mi je već draga, ne što ne mislim. I prođete tako život 50 godina u igri, u zabavu, daleko da Allah subhanahu wa ta'ala, što se radio ništa, da je bilo ništa, nego su radio belaj, za koji će Allah subhanahu wa ta'ala pitati. Jer kaže jedan pjesnik, kamo sreće, da kad umremo, da sreće više ništa neće ne sjećamo i da nećemo biti pitani. To je kamo sreće, ali valja nama braću i sestre kad budemo preselili, odgovarati u anna lahu zikra. A na sudnjem danu, braćo i sestre, odakle mu sjećanje kada Allah subhanahu wa ta'ala. Odakle mu sjećanje sure, kad se prisjetiš svega što si radio na dunjaluku. Kaže Sufjan ibn Ujine, rahmatullahi alaih, od prvih vremena Islama učenjaci su oporučivali jednim drugima oporučivali su tri stvari. Pisali u pismu, dopisujući se. Kako se mi, a? Dopisujemo. Oporučivali bi sljedeće tri stvari. Men aslaha se mi vatehu, aslaha Allahu ala nijetehu. Ko bude popravio svoju tajnost, Allah će popraviti njegovu vanjštinu i njegovu javnost, braćo i sestre. Nemoj se sikirati, nemoj se sikirati da ljudi pričaju o tebi. Nemoj se sikirati što ljudi ogovaraju tebe, što te potvaraju, što te zavide. Nemoj se sikirati. Popravi svoje stanje u tajnosti. Allah će popraviti tvoje stanje u javnosti. Jer Allah, braćo i sestre, gospodar svih nas. Upravljaj i tvojim i mojim srcem. Upravlja i srcem tvojim ono ko te ugovara. I ono ko te napada, i ono ko te vrijeđa. I njegovim srcem Allah subhanahu wa upravlja. I koliko puta je bilo mušrika koji su krenuli da izvrši atentat na Allahu poslanika svoj zelnem. Smatrali ga najmržom osobom. Do prije samo par minuta poslanik svoj zelnom bliži. Udari ga u prsa. A? Kaže tako mi Allah, ti si najdraži sa stvorenjem. Allah upravlja, braćo i sestre, svim i svačim a, srcem. ومن أصلح ما بينه Allah, الله أصلح الله ما بينه وبين nas. ko bude popravio stanje između sebe i Allaha Allah će popraviti braćo i sestre stanje između njega i drugih ljudi ومن أصلح ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا zbog ovog Zbog ove stvari sam spomenuo ovu predaju Subjajna, Rahmatullahi Zbog treće stvari koja znači ko bude radio za ahiret, braćo i sestre, Allah će ga zaštititi dunjaluka. Ko bude radio za ahiret, Allah će ga zaštititi dunjaluka. Ahiret počinje od momenta smrti. Kad ugledaš meleka smrti, kada duša izađe iz tijela, tada počinje tvoj ahiret. Pa ko bude radio za smrt, i ono što ga čeka nakon smrti, od kabura i berzaka, i proživljenja iz sudnjega dana, nemoj se sikirati, brate moji, cijenjena sestro. Allah subhanahu wa ta'ala će te zaštititi dunjaluka. Nemoj sikirati. Dobit ćeš ono što je Allah odredio. Od imetka, i onda fakir. Za razliku ljudi koji rade za dunjaluk, pa upropaste i dunjaluk i ahiret, jer ne mogu zaraditi ništa više osim onoga što im je Allah odredio. A pametan vjernik radi za ahiret, radi za smrt. I opet dobije ono što mu Allah odredio dunjaluka, a ne upropasti svoj ahiret, ne upropasti svoj moment smrti. Tako, braćo i sestre, kad čovjek se posjeća i prisjeća i razmišlja o smrti i posjećuje kaburove, što podrazumijeva ciljem prisjećanja, klanjanja dženaze drugim muslimanima, iz toga proizađe, braćo i sestre, da taj čovjek bude ponizan Allahu subhanahu wa ta'ala iz toga proizađe da taj čovjek ima obračun sa samim sobom. Taj čovjek se prispita, obračunava, gleda u svoj metak ili halal ili haram, gleda u svoju riječ koju je izgovorio, je li uradio, je li rekao dobro ili rekao loše. Iz toga proizađe, braćo i sestre, da taj čovjek gleda šta je drugim ljudima uradio od zuluma, jer zna da će umriti iz toga proizađi, iz toga proizađi, tako dalje. Jedan od pobožnjaka u Mekki, kako navodi imam Ahmed, a u Kitabu Zul, skontao čovjek da ima 60 godina. Kada je pomnožio 60 godina, sa brojem dana, skontao je da je to 21.500 dana. Da je uradio samo po jedan grijeh, to je 21.500 grijeha, sa kojom čovjek treba stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala. A zamislite, puta deset, i puta sto, i puta, i puta, a, braćo i sestre, takav čovjek koji bude spoznao i shvatio i bude razmišljao o smrti, neće imati vremena da razmišlja o drugim muslimanima. Neće imati vremena da razmišlja o tuđim mahanama. Neće imati vremena da vodi računa o stvarima koje se njega ne tiču. A koliko problema koliko belaja, koliko grijeha zaradimo na drugim ljudima, a mi nemamo uopće potrebe za tim. Mnogobrojne su koristi braću i sestre, prisjećanja i sjećanja na svrt, ali s obzirom da je vrijeme ograničeno, želio sam onako samo ukratko da pokušamo makar na 20 minuta ili pola sata da se udavimo od neke naše svakodnevne, svakodnevnice i da razmislimo malo o našim životima, o našim riječima, o našim djelima. Ne bi Allah subhanahu wa ta'ala dao da čovjek počne o korisnim stvarima razmišljati. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi